stane nebesni teško duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, do dobara i davoče života dođi, i useli su nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek i u vekove reko Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Ulikrama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Amin. Braći i sestre, imamo večeras jednog ovako neobičajenog i drago gosta i evo više i ne gosta, već i našeg brata i tako profesora. Profesora i na Cetinskoj bogosloviji, profesora pojanja i kanonskog prava, kako je smo sada saznali, i đakona u crkvi Svete Trojice. Vjerovatno ga neki od vas i poznaju, oni koji ga ne poznaju, evo, neće biti potreba da ga nešto posebno javljujemo. Same njegove reči će reći o njemu dovoljno i ćete ga evo i kroz ovo predavanje, a upravo to je oni i da nam kaže nešto o tim pesmama ovog velikog posta, pesmama kroz koje nas crkva vodi, kroz post do Golgote i kroz preko Golgote do Vaskrsenja. Pa eto, sa pažnjom poslušajmo oca Pavla i da steknemo, ako Bog da i korist od ovoga. Pavla. Dragi oci, draga braći i sestre, živimo u jednoj eri e, u kojoj je moć medija zaista velika. Toliko velika da se ona Gebersova maksima koja je služila za oblikovanje širokih narodnih masa, da sto puta ponovljena laž postaje istina, ona se najviše odražava upravo u našoj epohi i najbolje nalazi svoju primjenu. Tako jednom prilikom, gledajući neku od tih televizija crnogorskih sa nacionalnom frekvencijom, naišao sam na jednu emisiju koja je bila malo drugačija od ovih ostalih sadržaja, a znate na koje sadržaje mislim. Prvenstveno te reality programe i sve ono što čovjeku u dušu do krajnjih granica blati i pogani. To je bila jedna emisija u kojoj su gosti, a ujedno i voditelji bili, ljudi koji sebe nazivaju ili žele da sebe predstave kao intelektualci Mada je pitanje koliko intelektualac može da bude čovjek koji ne posjeduje ni onu najelementarniju obavještenost o religiji svoga naroda. Pa čak i religijama drugih naroda koji egzistiraju na prostoru u kojem on živi. I tu su se mogle čuti neke paušalne ocjene, fraze i to baš u pravoslavnoj vjeri i pravoslavnoj crkvi. Naime, govoreći o pravoslavlju, o njegovom bogosluženju, u atmosferi koja vlada u pravoslavnoj crkvi i životu jednog pravoslavnog hrišćanina koji praktikuje svoju vjeru, oni su iznijeli ocjene da tim i takvim životom dominira, kako su oni rekli, pasija. Kao da ne postoji neka druga riječ koja bi mogla to da opiše. Recimo stradanje. A očito i to dokazuje jedno nepoznavanje pravoslavne vjere. Jer dovoljno je samo doći recimo na vaskršnje jutrenje, dakle na jutrenje na dan vaskrsa, osjetiti tu radost i vidjeti da se apsolutno ta, takva jedna ocjena ne stoji. A nije li baš recimo Mel Gibson prije nekih deseta godina snimio jedan film o stradanju gospodnjem koji baš govori da je to e, bacanje svjetla na stradanje baš odlika nekih drugih hrišćanskih konfesija, a ne pravoslav. Međutim, ono što je najspornije u tome bila je ocjena da pravoslavlje na neki način koči umjetnost, razvijanje umjetnosti, da, da ti moderni tokovi umjetnosti nikako na prostorima gdje pravoslavna crkva egzistira i ima svoju dominaciju, da oni ne mogu da nađu svoju primjenu i ne mogu da se razviju. Međutim, evo jednog dokaza da to baš i nije tako. U onim prvim godinama nakon drugog svjetskog rata u jednom sremskom mjestu u Šidu živio je jedan zemljoradnik, domaćin, ugledni seljak koji se zvao Ilija Bosik Bašičević njegovo obrazovanje, kao i obrazovanje drugih ljudi koji su živjeli na tom podneblju u tom vremenu, bilo je vrlo skromno. Toliko skromno da je ono malo zapisa što je ostalo iza njega, njegovih zapisa, oni nam svjedoče o tome da je on bio polupismen čovjek koji nije znao gdje treba da stavi tašku, zarez, a posebno to vjerovatno nije ni čuo za znak uzvičnika ili upitnik ili Dakle, to je bio jedan klasičan sremski čovjek koji svoj identitet zasniva iz odnosa prema svojoj zemlji. Zemlji koju obrađuje, zemlji na kojoj se rodio, sa kojom se saživio i zemlji koju su mu tih godina oteli komunisti kao i drugim njegovim komšijama, prijateljima, rođacima. A reakcije na to otimanje zemlje u to vrijeme bile su različite. Neki su, su se bunili pa su završili u raznim kazamatima, drugi bi se od tuge i muke odali nekim porocima, a šta je uradio Ilija Bosilj? Ilija Bosilj je, vjerovali ili ne, počeo da slika. Taj čovjek polupismeni, neobrazovani, počinje da slika, koji nikada sigurno ništa nije mogao znati o umjetnosti. I to kako da slika? na podlozi koja dosta liči na podloge vizantijskih ikona. To je ona pozlaćena pozadina na koju se, sa kojom se susrećete kada uđete u bilo koje crkve. On počinje da crta figure svetitelja, ali ih crta na jedan vrlo neobičan način, koji dosta posjeća na naivu, jednu posebnu vrstu umjetnosti. Odnosno, na jedan postmodernistički način on počinje da slika figure svetitelja i razne neke priče i starog za priče i događaja i starog i novog zavjeta koje je vjerovatno čuo dok je bio dijete na vjeronauci ili od svoga sveštenika, on počinje da islika slika na jedan takav posve neobičan način, možemo reći modern način. Kasnije će i neki savremeni grčki ikonopisci to preuzeti, od toga i neki koji su se baš školovali u Beogradu, ali nikada u svojim životopisima nijesu naveli da su se baš ugledali na njega u tom svom stvaralaštvu. Ilija Bosilj Vašićović kasnije počinje da izlaže po raznim gradovima, među njima u Njujorku, u Parizu, u mnogim svetskim galerijama. A došlo je do te da je čak morao na Zagrebačkom sveučilištu da dokazuje da je on autor, jer prosto ljudi nisu mogli da vjeruju da je jedan polupismeni sremski seljak mogao nešto tako da uradi. Eto vam dokaza da pravoslavlje nešto ne guši umjetnička stremenja u čovjeku, nego i baš postiče i baš na neki način ga inspiriše da na jedan originalan način pristupi umjetnosti. Evo, baš ovaj, taj primjer je bosinja nam to dokazuje. Tako je to u likovnoj umjetnosti, najprije mislim na freskopis, na ikonopis, tako je to u crkvenom graditeljstvu, ali ima jedna grana koja se ipak čini malo zapostavljenom, a o kojoj ćemo mi večeras malo da kažemo tek onoliko koliko bi možda mogli nekoga od vas da zainteresujemo da se njome pozabavi. Mislimo na crkveno pjesništvo. Dakle, najprije treba nešto reći o tome kakav je bio razvoj toga pjesništva. Taj neki prvi period koji bi, u koji bi stala prva četiri vijeka crkve i sami počeci toga pjesništva, ono što njega karakteriše jeste najprije taj odnos sa starim zavjetom, sa starozavjetnim bogosluženjem ili sinagogom. Nije to hrišćansko razilaženje sa sinagogom se dogodilo u jednom momentu, u jednom trenutku. Naprosto to se dešavalo jedan dugi niz godina, pa čak i decenija. Jer ako pažljivo čitamo te novozavjetne spise, pa čak i ranohrišćanske neke spise, vidimo da su apostoli najprije odlazili u Jerusalimski hram, pa su tamo slušali čitanja i zakona i proroka, pa su tamo slušali propovjedna ta čitanja, da bi nakon toga otišli u onu čuvenu gornju sobu koja se pominje u Novom Zavjetu, gornjicu, gdje su lomili hljeb. Kasnije ta struktura dobrim dijelom zadržana i u našoj liturgiji. Prvi dio, dakle, liturgija riječi. Tu slušamo čitanja iz apostola i evanđelja i propovjedna ta čitanja. A drugi dio, ono što se u Novom Zavetu naziva lomljenje hljeba, to je ono što se naziva kanonom Euharistije, drugim dijelom liturgije. Premda taj naziv kanon Euharistije baš i nije autentičan, odnosno došao je sa zapada, ali se tako nekako uvrežio, pa ga svi mi bogoslovi manje više koristimo. Pravilni izraz bi bio anafora, što bi u prevodu značilo uznošenje. Dakle, to je ono što karakteriše prvi dio razvoja crkvenog pjesništva, taj odnos sa sinagogom, a onda i veliki uticaj materijala iz starog zavjeta i starozavjetnih knjiga na hrišćanskog usuženja. Tak, taj uticaj koji je i dan danas prisutan. Dakle, veliki uticaj psaltira, veliki uticaj biblijskih pjesama, o tome ćemo nešto kasnije reći, i uopšte svega ostaloga što imamo u starom zavjetu iz toga perioda sasvim prirodno nemamo nešto mnogo sačuvanih pjesama, s tim što će sveti Vasilije Veliki reći da je ona molitva svijete tihi koja se, ili svjetlosti tiha koja se čita na svakoj večanju ili poje u nedelje ili u oči nekakvog velikog praznika, da ta molitva najvjerovatnije vuče porijeklo upravo iz tog perioda. Drugi period razvoja crkvenog pjesništva je od 5. do 8. vijeka. Taj period karakterišu dvije stvari. Prvi je razvoj monaštva, a drugi je, pojava jeretičke poezije. Tu pojavu mi imamo još i u onome prvom dijelu. Dakle, 325. godine na Vasijenskom saboru u Nikeji Osuđen je jeretik Arije zbog svoga učenja. Arije je inače bio poznati kao pjesnik, jer je on, kada je bio prognan posle jednog lokalnog sabora, koji je najvjerovatnije održan 320. i 321. godine u Aleksandriji, najvjerovatnije je on u Palestini napisao jednu knjigu koja se zove Talija. U toj knjizi je kroz poeziju iznio i branio svoje jeretičko učenje. Kasnije će to činiti i jeretici monofiziti i druge jeretičke skupine koje su egzistirale u periodu od 5. do 8. vijeka. I kao odgovor na tu, to vrlo popularno, očito vrlo popularno među e, vjernicima štivo i pravoslavni stvaraoci će početi da stvaraju prve crkvene pjesme, dakle, kao odgovor na, na takva jedna strenja. Dakle, to su dva, dva momenta koja su vrlo važna u tom drugom periodu, a također i pojava jedne veoma snažne ličnosti kada je u pitanju crkveno pjesništvo, a njegovo ime je Roman Melod. Roman Melod ne zna se tačno odakle je došao, prepostavlja se da je bio Sirijec, isto tako se prepostavlja da je bio Grk. To se prepostavlja najviše zbog vrlo lijepog grčkog, starogrčkog jezika koji e, on koristi i kojim se služi u svojim pjesmama. Najvjerovatnije negdje da je došao krajem četvrtog, početkom petog vijeka u Carigrad, bio je u činu Đakona i kasnije rukopoložen za sveštenika. On je poznat kao autor kondaka. Kondak je jedna mala, danas mala pjesma koja se nalazi posle šeste, to bratija zna, posle šeste ili treće pjesme kanona na jutrenjoj službi. To je sada jedna mala pjesma, a prvi kondaci čiji je, dakle, autor sam, Sveti Roma Melod, oni su sadržali i po 24 strofe. S tim što je to pjesništvo i takav način stvaranja e, kondaka, on je vremenom izumro, a postoje razlozi zbog čega je to tako. Jedna stvar je stvara, e, rađanje kanona, kanona koji danas dominira jeli, jutrenjom službom, pod broj 1 i pod broj 2 to, to visoko stvaralaštvo poetsko koje je Roma Melod iskazivao jednostavno nije našlo uporište među širim narodnim masama, prosto kao i danas, vrlo malo je ljudi koje poezije iskreno zanima, pa i ti visoki umjetnički dometi koji su nam ostali iza romana Meloda, jednostavno nisu zaživjeli u crkvenoj bogoslužbenoj potrebi. I treći period razvoja pjesništva, najvažniji period, to je 8. i 9. vijek, dakle rađanje kanona. Šta je kanon? Dakle, pomenuli smo biblijske pjesme. Biblijskih pjesama u Starom Zavetu ima 12. U bogoslužbenoj upotrebi koriste se devet. To su prva i druga pjesma Mojsijeva, pjesma Ane, Avakuma, Isaije i one čine treću, četvrtu, petu i šestu pjesmu kanona. Sedmu i osmu pjesmu kanona čine pjesma Tri mladiće u peći. To je jedan događaj koji je, koji je zapisan u trećoj glavi starozavjetne knjige proroka Danila. između osme i devete pjesme kanona nalazi se ovaj pjesma Bogorodičina sa onim pripivom Česnješuju i deveta pjesma biblijska koja se dakle koristi u kanonu jeste pjesma Zahari. Na te pjesme autori kanona počinju da prave tropare, odnosno E, kratke jene stihire koje danas sačinjavaju kanon. Prvi autor kanona je Andrej Kritski, to je onaj kanon koji se čita u prvoj nedelji posta, dakle prva četiri dana na povečeri, u okviru službe povečerja, a koji će se pročitati i u srijedu odjednom, dakle, pa to je jedna dobra prilika, ko nije bio da sada pođe i da čuje, jer to je zaista jedan visoki domet i pjesništva i to je nešto što zaista čovjek treba, čitanje kanona je nešto čemu čovjek zaista treba da prisustuje. Dakle, kasnije, ovaj, nakon toga perioda rađanja kanona, već polako vrhunac pjesništva prolazi, Imamo mi neke autore nakon toga, ali oni nijesu dostigli slavu koju su imali ovi autori 8. i 9. vijeka, jer u tom periodu imamo tri škole koje se bave crkvenim pjesništvom. Jedna škola je Savajska. Inače, to oci znaju ovdje, tipik ovaj, iz toga manastira je poznat bio. Dakle, to je manastir Svetog Save osvećenog u Jerusalimu, i ovaj, glavni predstavnici toga pokreta crkvenog pjesništva bio je već spomenuti Andrej Kritski, zatim sveti Jovan Damaskin, kome predanje pripisuje stvaranje oktojih. Zaista je on dobrim dijelom uticao na, na stvaranje knjige oktojih, ali ne može se reći da je on baš autor svih onih bogoslužbenih pjesama koje se tu nalaze, a inače zaista je to, to bio jedan veliki crkveni pjesnik, pa evo, samo ona pjesma plaču ili daju jer da pomišljaju smrt, pokazuje kakav je to jedan, kakva je to jedna erudicija, jedno poznavanje i pjesništva, i bogoslovlja, i ovaj, plačem i ridam kada pomislim na smrt, kada vidim kako u grobu leži po obrazu Božijem sazdana naša krasota Dakle, iz tih stihova vidimo kakav je jedan predanski odnos prema tajni smrti. Smrt, za smrt ne možemo reći da je nešto što je strano čovjeku u ovoj prirodi. Ono što je stvoreno, to je i smrt. Besmrtan je onaj koji je nestvoren. Dakle, sam Bog. Međutim, čovjek, iako je stvoren, iako je smrtan, on je prizvan na besmrtnost. A tu besmrtnost može da ostvari samo u zajednici sa nestvorenim, u zajednici sa Bogom. I zato, međutim, čovjek taj priziv odbija prvorodnim grijehom, Adamovim grijehom i zato Jovan Damaskin zapisuje plače i kada pomisli na smrt. Iz te perspektive smrt je tragedija. Zato i gospod plače kada saznaje da je njegov prijatelj Lazar u Vitini mrtav. Iako će samo koji trenutak kasnije vaskrsnuti ga iz groba. Dakle, vidite kako sveti Jovan Damaskin ovaj, na jedan predanski način sagleda tu problematiku smrti, a opet sve u okvirima jedne poezije zaista visokih dometa. Dakle, to je ta vajitska škola, tu je još sveti Kozma Majunski i mnogi drugi veliki pjesnici, samo bi to zahtijevalo jedno predavanje onako poduže, pa ćemo preći na ove druge škole, recimo Italo-Grčka škola, to Italo-Grčka, prije svega taj prvi dio naziva misli se na južnu Italiju, ta magna Grecija, jer su njega pretežno u to vrijeme, tu su živjeli Grci. To se danas vidi i po, po ostacima freskopisa, hramova, i svega toga vidi se da, je tu ovaj, grčka crkva, odnosno vizantijska bila zastupljena, pa odatle i veliki pjesnici kao što je e, Georgije, episkop Sirakuze, zatim Josif himnograf, svakako najveći među njima predstavnik te škole, onda koga bismo još tu mogli da navedemo. Tako, jedan veliki broj pjesnika, recimo Marko, episkop Idrutski, brat je svakako zna, ono, još dok nijesu ovaj, bili prevedeni ovi e, ruski tipici koji se koriste, pa i ovaj sad naš koji, imamo za svaki dan, koristio se onaj tipik Nikolajevića, pa imaju one Markove glave, to, to zna, znaju ova bratija koja se razumije u tipik, e taj Marko, episkop Idrutski, on je autor tih glava. I treća škola koja je otprilike najvažnija za ovu našu večerašnju temu, to je studijska škola. Studijski manastir u petom vijeku osnovao je e, patricije studije i također jedna poznata škola koja je dosta uticala i dosta formirala ovaj bogosluženje na istoku, jer, recimo, kakav je bio utis, utisaj manastira Svetog Save Osvećenog? Zaista veliki. Znate, u, jednom periodu desilo se to da je ovaj, da se samo u tom manastiru veliki post postio osam nedelja. Svi drugi na, na hrišćanskom istoku postoje sedam nedelja, samo taj manastir posti osam nedelja. I onda dolazi do nekoga kompromisa tako da mi danas imamo onu siropusnu sedmicu koja jeste post, a i nije post. Dakle, ne smije se jesti meso, a smije se jesti sir, pa onda imamo srijedom i petkom, odnosno uoči srijede i petka, imamo neke momente u bogosluženju koji nam ukazuju da, da post, iako nije počeo u potpunosti fizički, ipak je tu prisutan na neki način. E isto tako i taj studijski manastir dobrim dijelom oblikovao bogosluženje. Poznati predstavnici tog pjesništva, dakle, Teodor Studit, njegov brat Josif Studit, pa onda e, kasnije iguman toga manastira Nikola, ispovjednik, pa Teofan načrtani, taj naziv načrtani je i dobio, odnosno nadimak, zbog toga što su ga ikonoborci mučili, pa su mu unakazili lice, pa odatle taj naziv načrtan. E, ti oci, oni su autori knjige koja se zove Triod. Knjiga Triod se koristi u toku Velikoga posta. Odnosno nešto malo prije Velikoga posta od nedelje mitara i fariseja. Dakle, za Veliki post možemo reći to, dakle, najprije da bismo objasnili to kako se razvijela ta knjiga Triod i te pripremne i nedelje posta, moramo reći nešto o samom velikom postu. Dakle, praznik Pasha ili Vaskrs, on se praznuje od apostolskih vremena. To je sigurno tako. Međutim, sam post koji prethodni tom prazniku, koji nas uvodi u taj praznik, on se kroz decenije i kroz vijekove razvija. Pa onda se tu, tu o, kako je neka crkva živjela, egzistirala, tako se tu i postilo. Pa se negdje postilo jedan dan, neđe tri dana, neđe sedam dana. Međutim, to nije bio onaj post u onom današnjem smislu. Ako uđemo u etimologiju riječi post i ako je prevedemo na, na naš srpski jezik, post znači pustoš. Iz toga sledi da postiti znači ništa ne jesti i ništa ne piti. Pa onda kad pročitamo da se negdje postilo jedan, dva, 3, 5, 7 dana, to znači da se tih dana ništa nije ni jelo ni pilo. Gdje imamo danas sačuvan taj post? Imamo ga u monaškom trimiru. Monaško trimire su prva tri dana velikoga posta kada u manastirima bratija ništa ne jede, sve do liturgije pređosvećenih darova koja se služi u srijedu i koja bi trebala da se služi onako kako je bratija ovdje služi u postepodnevnim časovima. Dakle, post koji traje do toga momenta kada se pričeste. Onda taj, tu vrstu posta koju bi mogli da nazovemo i potpuni post ili totalni post, imamo je recimo na dan Velikoga petka toga dana i jedan dobar dio vjernih praktikuje da ništa ne jede i ne pije. Onda ga imamo u takozvanom evharistijskom postu. Šta je evharistijski post? To je onaj period od 12 sati uveče pa do liturgije, kada planiramo da se pričestimo, pa ništa ne jedemo i ne pijemo do toga momenta. E to je post u tom izvornom smislu. A ovaj post koji mi danas praktikujemo, njega možemo nazvati asketskim postom, koji se sastoji iz deoba hrana, kada je u pitanju taj tjelesni moment u njemu. Imamo naravno tjelesni i duhovni moment. E taj post se razvijao kroz vijekove i možda bismo čak mogli da datiramo i godinu kada je on nastao. <clears throat> Naime, kada je u pitanju Afrička crkva, naročito ulogu imala je e, Aleksandrijska katedra, jer je, oni su imali ne, neko prvenstvo u, u Africi i dužnost e, tamošnjeg episkopa bila je da ostalim hrišćanima u Africi javi kada će biti paska, odnosno vaskrs. Pa tako sveti je Veliki koji je u tim godinama bio episkop Aleksandrijski, 329. godine u jednoj svojoj postanici navodi kako se negdje posti sedam dana, neđe četiri, negdje tri, a već 330. godine pominje svetu četrdesetnicu u onom današnjem obliku u kojem je mi imamo. Dakle, eto, otprilike, možda možemo tu godinu da uzmemo kao godinu u kojoj je definitivno uveden post. A zašto je uveden? U tom periodu postojala je institucija katihumenata. Ko su katihumeni? Dakle, to je onaj moment na liturgiji kada đaku kaže Prisustujete vi, naravno. Kada đakom kaže oglašeni iziđite. Vjerovatno ste se negdje pitali ko su ti oglašeni, ko bi oni bili. Oglašeni su ljudi koji su se u ranoj crkvi pripremali za svetu tajnu krštenju. Drugi naziv za njih je katihumen. A institucije u okviru koje su se pripremali zvala se katihumenat iz čega se sastaju katihumenat? Pa upravo iz pripremanja za svetu tajnu krštenje, kroz objašnjavanje osnovnih istina vjere. Dakle, najčešće episkop objašnjava onima koji se pripremaju za krštenje, osnovne istine vjere, čita se sve to pismo staroga zavjeta, novoga zavjeta, objašnjava se, uvode se ti ljudi koji se pripremaju za krštenje, u osnovne istine i tajne vjere. Pa je negdje ta institucija kad ih znala da potraje i do tri godine kod pojedinih ljudi. Dakle, mi danas imamo jednu situaciju kako smo i većina nas kršteni ovdje. Odemo kod sveštenika, pitamo ga proto, možemo li mi da se krstimo, ajde, može, odredimo neki dan i obično je to krsna slava ili rođendan djeteta ako se krsti dijete. Dakle, to u ranoj crkvi nije bilo moguće nego je morao taj jedan proces katihumenata da bude ispunjen u potpunosti da bi se neko krstio. Dakle, nisu se samo oni pripremali za krštenje kroz poučavanje, nego su i postili. I to na ovaj način na koji danas mi postimo. I ubrzo je sa njima počela da posti i cijela crkva. Eto kako je nastao veliki post. E, naravno, kasnije sa razvojem monaštva i monaštvo počinje da utiče na instituciju posta, pa onda on dobija oblik koji on i danas ima. Koji je to oblik? Najprije post ne počinje samo prvom nedeljom posta. On počinje znatno radnije, odnosno nedeljom za kejevom. Dakle, sa nedeljom za kejevom počinju pripremne nedelje posta. Koje su pripremne nedelje posta? Nedelja za kejeva nedelja mitara i fariseja, nedelja bludnoga sina, Nesopusna, silopusna. Od nedelje mitara i fariseja počinje da se čita ta knjiga Triod, u kojoj se nalazi to crkveno pjesništvo velikoga posta, i dakle čita se od nedelje mitara i fariseja i poje se iz njega pa sve do nedelje svih sveti koja nastupa posle pedesetnice ili duhova. Ta knjiga triod dijeli se na dva dijela. Prvi je posni triod do samoga dana Vaskrsa, a drugi dio je cvjetni triod koji bi možda bio tema nekoga drugoga predavanja, a koji počinje od jutrenje na, na praznik Vaskrsa, pa sve do te nedelje svih sveti koji smo pomenuli. I dakle, iz samih naziva tih pripremnih nedelja mi vidimo da one svoju inspiraciju crpe i samim tim i poezije koja se u njima čita, inspiraciju crpi iz evanđelja koji, koji se čitaju u nedelji, na samoj nedeljnoj liturgiji, a također se tu dodaju razne teme koje su vezane najprije do krsto poklone nedelje vezane su isključivo za taj asketski moment, za post, za pokajanje. Tako u nedelji Mitara i Fariseja čitamo onu lijepu, <clears throat> odnosno pojem onu lijepu stihiru pokajanje otverzi mi dveri, koja bi u prevodu glasila. Otvori mi dveri pokajanja, jer se duh moj rano podiže ka tvome svetom hramu noseći tjelesni hram samo poganj, no kao milostiv očisti me tvojom milosrdnom milošću. Dakle, ovdje i također imamo prisutne momente koje su, koji su bogoslovske prirode. To je taj odnos prema tijelu. Vidite ovdje taj termin tjelesni hram. Dakle, odnos prema tijelu u drugim religijama toga perioda i prije toga perioda bio je potpuno drugačiji nego što je hrišćanski, pa i gotovo svih filozofskih pravaca. Tijelo se smatra za nešto što je loše, kao, kao uopšte i cijela materija, a posebno tijelo koje se smatra za tamnicu duše u drugim religijama. Međutim, ono što hrišćanstvo donosi svijetu, to vidimo kroz one riječi apostola Pavla, duša je važnija od tijela ili pretežnija od tijela, tijelo od odijela. I uopšte u poslanicama možemo da vidimo to poimanje tijela kao, kao hrama duše. Ne kao tamnice duše, nego kao hrama duše. Dakle, i tijelo ima svoju eskatološku perspektivu i ono će biti spašeno. U carstvu nebeskom Dakle, na kraju vremena, kada dođe gospod, posle vaskrsenja mrtvih, posle opšteg suda, mi ćemo i tijelom svojim preobraženim, obučenim u vječnost biti u castu nebeskom. Baš zbog toga jedan eh, neznabožački pisac i veliki kritičar hrišćanstva toga ranog, rano hrišćanskog perioda, neznabožac Keos je hrišćane nazivao pogrdno tijeloljubivi rod. Dakle, prva religija u istoriji čovječanstva koja tijelu i uopšte cijeloj materiji i cijeloj tvorevini daje ovaj, jedno dostojanstvo i daje jednu eskatološku perspektivu u smislu, kao što smo rekli, da, će i da ćemo i tijelom naslijediti carstvo. Dakle, Naredna sedmica posle nedelje Mitara i Fariseja jeste bludnog sina, znate svi to, tu temu iz Evanđelja, pa evo jedan kondak koji se čita posle šeste pjesme. Neprvjedno sam odlutao od tvoje očinske slave i rasipao sa grešnicima bogatstvo koje si mi dao. Stoga upućujem tebi, o svemilostivi oče, svoj krik. Zgriješi protiv tebe. Primi me kao pokajnika i učini da budem kao jedan od tvojih unajmenih sluku. Dakle, ovdje u ovome kondaku baš vidimo ta jak uticaj evanđelja koje se čita dakle, na samu nedelju bludnog sina. Naredna sedmica je mesopusna sedmica. Mesopusna se zove jer te sedmice otpuštamo meso iz svoje ishrane. A sama tema koja se čita na evanđelju jeste tematika strašnog suda i tu također imamo nekoliko stihira koje sam odabrao, a koje su važne za ovu našu temu. Uzalud se dušo raduješ nejemu, uzdržavaš se od hrane, a nisi se očistila od strasti. Ako nemaš želju da se popraviš, bit ćeš prezrena kao laž pred očima Božijim bit ćeš upoređena sa zlim dusima koji nikada ne jedu. Dakle, u ovoj stihiri vidimo taj značaj koji duhovni post ima u odnosu na tjelesni. Dakle, i tjelesni post je bitan, ali duhovni post je mnogo važan. Mi smo danas svjedoci posebno u to našem vremenu gdje se nekako taj konformizam e, ogleda i u tome da se mnogo više polaže na, na ljepotu spolješnjosti, spolješnjega izgleda, na neku vitku liniju, nego, nego što bi možda trebalo da bude. Pa sigurno vi imate neke svoje poznanike koji nijesu toliko crkveni, a koji poste ovaj post i sve druge crkvene postove samo da bi smršali. Dakle, sigurno se susrećete svi, svako od nas ima te neke situacije. I oni, to su ljudi koji najčešće nemaju pojma za, za onaj dio posta koji je mnogo važniji od toga tjelesnog. Jer iz ovoga mi vidimo da post ne počinje samo prvom nedeljom posta. Post počinje znatno ranije sa pripremnim sedmicama, odnosno mi smo već tada dužni da duhovno postimo, da pojačavamo svoje molitve, da pojačavamo svoje milosrđe. To to mnoge, mnoge stihire od nas traže i od nas očekuju. Evo recimo sljedeća stihira. Braćo, dok tijelom postimo, hajde da postimo duhovno. Hajde da razvežemo to uđe nepravde, nepravedne obveznice podsjepanje. Hljeb gladnima razdijelimo. Beskućnike u dom svoj primimo. Veliku ćemo hvalu primiti tako. Dakle, ova stihira nam ukazuje na, ono, na, dio posta, koji mi onako volimo da zanemarimo. Otprilike negdje zadovoljavamo i sebe, i svoju sujetu, i svoje potrebe time što ćemo postiti tjelesno, a ove neke momente poput milosrđa, poput pojačane molitve i svega onoga što karakteriše duhovni post, poput praštanja svojim bližnjima, dakle, to nekako zanemarujemo i bacamo u drugi plan. Sljedeća pripremna nedelja posta, ujedno i posljednja priprema je siropusna, o, tematika koja ovaj, dominira u pjesmama Triodu, u toj sedmici je oslobođenje od grijeha, pa imamo jednu lijepu stihiru koja glasi. Posno proljeće je došlo, cvijet pokajanja. Očistimo se, braće od svih zlava, vapijući darodavcu svjetlosti, Slavati o čovjeko ljubče. Pa onda još jedna stihira. O sveti oci, slavimo vaše primjere. Vi ste nas zaista naučili da hodimo pravom stazom. Dakle, u ovoj prvoj stihiri imamo taj termin posno proljeće. Dakle, sigurno da na to utiče i ta činjenica da se veliki post ipak negdje poklapa sa ranim proljećem negdje kraj zime i, rano proljeće i odatle taj naziv posno proljeće. Ali zapravo to je i proljeće za naše duše, za naše tijela. Dakle, jer to, to su neki dani koji nas posjećaju na to šta je pravo naznačenje i šta je pravi priziv čovjeka. Odate taj naziv posno proljeće. A u ovoj drugoj stihiri gdje se pominju sveti oci i prostavljaju, vidimo da taj povratak svetim ocima i njihovoj misli i njihovom bogoslovlju i njihovom pravoživlju jeste, nije nešto samo što je dio kabinetske teologije, da je tako nazovemo, i njeno stremljenje, nego to je i bogoslužbeni zahtjev. Jer samo ćemo na pravi način pojmiti vjeru ako budemo sledovali svetim ocima. I na kraju posljednja ta nedelja, odnosno sam nedeljni dan u siropusnoj sedmici, ta nedelja praštanje ili proščalno večer, tako se to zove. Zašto se zove proščalno večer? Nakon večernje službe to se zadržalo uglavnom u manastirima, ponegdje u parohijskim crkvama. Imamo tu situaciju gdje i bratije jedna od drugih traži oproštaj ukoliko su jedni druge uvrijedili nesmotreno ili na bilo koji drugi način ili pa i sam prisutni narod koji, koji tu dolazi, odatle taj naziv prošalno večer. Ovdje imamo sljedeću stihiju. Adam je bio istjeran iz raja zbog jela, pa sjedeći ispred njega ridaš Uzdišući govoraše umilnim glasom, teško meni što stradah ja nesrećnih. Prestupih jedinu zapovijest gospodnju, a liših se svih blaga. Dakle, ovdje imamo istaknutu tu tragediju prvorodnog grijeha i odbijanja Adamovog da ispuni svoje pravo na značaj. E, onda počinje sam veliki post, dakle, formalno i u tom tjelesnom smislu, i ovaj, prva sedmica posta, što se tiče samog kanona Andreja Kritskog, koji se čita u prva četiri dana, kako smo rekli, on zahtijeva jedno posebno predavanje, a mnogo je važno što je on preveden na srpski jezik, pa imate priliku da to čujete i da se upoznate sa tim sadržajem. Evo, kako smo rekli već sada u prvu srijedu, sigurno će i ovdje bratije to služiti i to je zaista jedno neponovljivo iskustvo. A inače, sam nedeljni dan i stihire koje se tu poju posvećene su takozvanoj nedelji pravoslavlja, odnosno pobjedi nad jeresi i konoborstvo. To je uspomena na 843. godinu kada je ta jeres i formalno pobjeđena. Inače, ona je osuđena još 787. godine na 7. Vasenskog saboru. Koji su uzroci te jeresi? Dakle, više tu nekih faktora. Vi ćete često u literaturi naći da je to zbog pojave islama, inače, pojava islama se zaista otprilike i podudara sa tim vremenom. I sigurno da i to jeste jedan od razloga. Međutim, ima tu mnogo nekih faktora. Tu je, dakle, pojava monofizijske jeresi koji vijek prije i sama ta monofizijska jeres u raznim svojim oblicima se i kasnije javljala, pa i u ovoj pošasti ikonogorstva je pokazala svoje lice, slobodno to možemo reći, pa onda i, i nekih praznovjerija koji su bili prisutni u narodu, sve je to postako na neki način toga cara Lava Jermenina da on krene sa progonom hrišćana. To je prva polovina 8. vijeka, praktično tek 754. godine na jednome saboru koji se naziva razbunički sabor, koji je trajao pola godine, ikone su osuđene i započinje jedan strašan progon, naročito monaha koji su u to vrijeme najviše branili ikone. To, to su zaista primjeli koji su strašni, pa samo recimo primjer Andreja Kalivita koji je na hipodromu bičevan samo zbog toga što je cara uporedio sa jednim bezbožnim carem Julijamu otpadnika, bit će vam do smrti. Pa onda iguman Jovan koji je ubijen zbog toga što je odbio da, naruži ikonu Majke Božije. Pa onda imamo primjer manastira Pelekita koji je spaljen do temelja sa sve i bratijom u njemu i, i, i dakle, i monake su ubijali, proganjali, iznakaživali. Dakle, to je zaista bio jedan period koji je potrajao nekih stotina godina gdje je monaštvo zaista ovaj, pretrpilo e, velike, velike nedaće u odbrani ikone i pravoslavno poštovanja. Tako imamo jednu stihiru koja glasi Sada se svjetlo blagočešća svuda rasprostire, razgoneći laži nečastive kao oblake, prosvjećujući srca blagočestivih. Svi priđimo pravoslavni i pripadnimo blagočestivo i mudro Hristovim ikonama časnim da se pokloni. Na, posle ove sedmice ide sedmica u kojoj se sjećamo jednog velikog heroja vjere, to je sveti Grigorije Palama, koji je živio u 14. vijeku, upokojio se 1359. godine. E, poznat je po, po svome učenju i sihastičkom, i po tom isticanju umne molitve, to je ona molitva Gospode Isuse Kriste, Sine Boži, pomiluj me, i dakle, čitava, to je jedna problematika koja zahtjeva jednu posebnu i dugu priču, ali je zaista veliki trag ostavio i na bogoslovlje i na pravožive kada je u pitanju pravoslavna crkva. Pa u tu čas i nekoliko stihira, Oče sveti, prepodobni blaženi, pastiru dobri, Hrista arhipastira učenič, koji je dušu svoju za stadu svoje položio. Sami sada, oče naš bogonosni Grigorije, isprosi od njega na tvojim da nam daruje veliku milost. Ili jedna pjesma sa kanona na jutrenju. Nekosni se dušo moja na dalekim stranama prebivanja, no poteci brzo i Bogu i Otcu ispovjedi se da razrešenje primiš jer si život svoj iznurila načinivši ga od zla satka. Naredna sedmica je naročito važna kad je u pitanju veliki post, to je krstopoklona sedmica. Dakle, treća sedmica. Ta veza između poštovanja časnog krsta i posta je vrlo jasna. Naprosto, kada se god praznuje spomen na, na časni krst, taj dan je svakako post. Dakle, i na ono praznovanje u septembru, 27. septembra, i onaj krstodan uoči bogojavljanja uvijek su post. Međutim, e, tako i, i to nije nikakvo čudo što je poštovanje toga krsta na, našlo svoje mjesto u sredini ovoga posta. Međutim, ovdje ima nešto, jedan drugačiji moment koji je posve neobičan kada je u pitanju praznovanje e, krsta, s obzirom da krstodan uvijek prepostavlja da to bude jedan strogi post, post na vodi. Pa čak i ako padne u, u subotu ili nedelju, kada je zabranjen onaj najstrožiji post, i tad se ne može upotrebljavati riba u ishranu. Može ulje, ali riba ne može. Međutim, ovo sjećanje na časni krst u toku posta, ono ima jedan svečani karakter. Zašto je to tako? Pa sinaksar koji se čita u triodu nam objašnjava o čemu se tu radi. Pa on navodi sljedeći primjer. Kada čovjek odlazi na neki daleki put, pa ide kroz neku pustinju, sunčan je dan, visoka je temperatura, a on naiđe na jedno drvo, on se skloni ispod njegovog hlada. E to je funkcija ove krstu poklone ili još jedan primjer. Kaže, kada car dolazi u jedno mjesto, najprije dolazi njegova svita sa barjacima, zastavama, ablemima, sa muzikom, sa pompom, pa tek onda dolazi car. Dakle, to je funkcija ove krstopoklone nedelje. Ona nam najavljuje Vaskrs. Ona, nas na neki način obodrava da nastavimo u podviku da ne klonemo dušom. Došli smo na pola puta, ne valja nam sad da stanemo, nego čak treba i, povećati ovaj podvig, jer vaskrs samo što nije. E, to je upravo razlog, recimo, bratija to zna ovdje, zbog čega od te nedelje baš počinje da se poje ona katavasija Voskrsenija den, dakle, jedna katavasija, to su irmosi ko, koji se poju na kanonu jutrenje službe na Vaskrs. Dakle, upravo funkcija te nedelje je da nas na neki način posjeti da krećemo ubrzanim koracima ka prazniku Vaskrsa. Evo i nekoliko stihira i sa krstu poklone nedelje. A angelske vojske sada kao koplje nose drvo časno. Blagočestivim strahom ga okružuju i pozivaju sve na poklonjenje. Priđite svi koji ste postom prosvećeni, pripadnimo njemu sa radošću i strahom, sa vjerom govoreći. Raduj se časni krste mira utrđenja. Pa sljedeća stihira. Tvar vidjeći ćete na krstu razapeta tebe koji si stvoritelj svega. O straha zanije mi i zarita. Sunce svjetlo svoju zamrači, zemlja se zatrese, kamenje se pomjeri, Hramovna zavijesta rascijepa se, mrtvi iz grobova ustaše, a užasnute angleske sile govorahu. O čuda! Onaj koji će suditi postrade za spasenje i obnovljenje svijeta. Dakle, u ovoj stihiri imamo taj naglašeni moment reakcije tvorevine na, stradanje Hristovo, <clears throat> koje je i opisano u evanđeljima, dakle i zemlja se potresla i sunce se pomračilo, Dakle, treba reći da je i tvorevina stvorena da nastaje divječnost. Mi znamo ono prvom raju u kojem je Adam obitavao, tu, su bile i biljke, i životinje, i sve ono što karakteriše utvoreno. A čovjek je bio taj koji je trebao da, da vozglavi tvorevinu i na pravi način i, u njime njeno, i u ime svoje da ispuni na značenje. Njegovim padom dolazi do pada i cijele tvorevine. Ali samom činjenicom Hrista, Hristovim ovaproćenjem i tvorevina dobija novu šansu i taj, taj, taj novi poziv od strane Boga, taj novi ugovor, taj novi zavjet, kako se naziva jeli, u Svetom pismu, čovjek treba da ispuni ne samo u ime svoje, nego i u ime tvorevine. Sljedeća sedmica je sjećanje na svetog Jovana Lestvičnika, pisca čuvene knjige Lestvica, koja se naročito čita u monaškim krugovima, ali također i nama koji smo mirski ljudi, jeli, preporučljiva. Dakle, radi se o jednom velikom asketskom piscu, jednom velikom molitveniku pred gospodom koji je živio u šestom vijeku. Evo jedne stihire iz te sedmice. Javio si se poput rijeke uzdržanja, neovlažene grijehom. Pomisli grešne si u njoj utopio, potopio si nečistotu njenom vodom. Sa vjerom si pojao, blagosloven si Bože otaca naših. Pa još jedno stihira. Kao ljekar onih koji od pregrešenja boluju i od Boga blaženi progoditelj lukavih bjesova javio si se. Stoga te mi blaženi nazivamo. U utorak pete sedmice posta, inače sama ta nedelja, peta nedelja posta, posvećena je Svetoj Mariji Egipćanki, Dakle, ona je u četvrtom vijeku živjela i poznata po svom velikom pokajanju za svoj pređesni život i jednom, jednim velikim podvigom koji je ispunila. Pa tu čitamo sljedeće stihire, ove prve dvije sa kanona na jutrajne u utorak, grijehovnim pomračenjem svakda oslijepljen, ne mogu razumjeti čudesa Tvoje, Gospode, Oči srca moga otvori, Isuse ti koji svjetlost daješ. Pjevam o koplju Tvome, Gospode, o klinovima Tvojim, sunđeru, trsci, krstu, kojima si me spasio, Isuse Bože moj. A na večernjoj službi u nedelji pjevamo sljedeću stihiru posvećenu Svetle Mariji Bićaki. Sve zanke za dušu i strasti plotske posjekla si mačem uzdržanje, Pomisli pregrešenja ćutanjem si podavila, suzama svojim cijelu si pustinju napojila i pokazala nam pokajanje plodove. Zbog toga tvoj spomen praznujemo prepodobna. Naredna sedmica nakon ove je cvjetna sedmica, dakle praznik i to je događaj iz evanđelja kojima je poznat, baš kao i Lazareva subota koja njoj prethodi, taj spomen na evanđelski događaj vaskrsenje Lazarovog, pa tu imamo sljedeće stihije. Hristos Lazarom uže smrti razriješi. I gdje je ade tvoja pobjeda? Plač Vitinije sada se na tebe prenosi svi pobjedne grančice u tu čast uzdignimo. Pa sljedeća stihija. Marta zavapih Mariji, učitelj stoji pred tobom i dozivate. Ona brzo priđe mjestu na kojem gospod stajaše, pogledavši ga pokloni mu se, prečiste noge obgrlivši govoraše, gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat naš. A u sljedećoj stihiri se kaže, Hriste, podigao si druga tvoga četvorodnevnoga i Martino i Marino ridanje si tako utišao, pokazavši svima da si ti onaj koji sve savršava božanskom silom, voljom samovlasnom, da si ti onaj kome hiruvimi pjevaju neprestano, ostana na visinama, nad svima si blagosloven Bože, slava tebe a na praznih cijeti, na jutrenju službu, na sjedalne, pojemo sljedeću stihiju. Na drugom tvojim Hriste suze si lio tajno i podigavši iz mrtvih Lazara, na njemu si čovjekoljubivo saosjećanje pokazao. Saznavši za dolazak tvoje Isuse, mnoštvo mladenaca iziđe danas u rukama grane državši. ostanu u tebi klicaku, blagosloven si koji si došao da svijet spasiš. Pa sljedeća stihija. Neka se u potocima razliva radost poput maslinova ulja. Neka se razigraju sve gore, brijegovi i sva drveta šumska. Hrista hvalite svi narodi i njemu svi ljudi, radujući se zapjevajte, slava moći tvojoj gospod. I sa ovom stihirom, dakle, bismo završili ovaj jedan skromni, kratki pregled pojanja i poezije trioda u sljedeći zaključak postoji jedna e, ruska poslovica koja glasi kada ulaziš u crkvu nemoj da skidaš glavu nego kap. šta to znači dakle kada prisustuješ bogosluženju u crkvi. Treba otvoriti svoj um, ne samo za molitvu, da je to prvenstveno, nego treba i promisliti u onome što se u crkvi dešava. Treba slušati ono evanđelje koje džakon proiznosi. Treba poslušati onu propovijed sveštenika. I koliko je to moguće, treba poslušati i one stihire koje se poju. Kažem koliko je to moguće, jer svi znamo da su one napisane na crkvenoslovenskom jeziku i danas i poju i proiznose na tom jeziku. Međutim, postoje neki dani u kojima se poje na prevedenom bogosluženju, kao što smo rekli, ta, ta prva četiri dana velikoga posta i gotovo cijela sedmica zadnjega post, za, za, zadnja sedmica post, gdje imamo cijelo prevedeno bogosluženje, tako da ovaj, namjerno nismo ništa čitali iz tih perioda, jer ovo je jedan poziv da svi tome prisustujete i ne samo formalno, mehanički, nego da otvorite svoj um i da poslušate i na pravilan način da pojmite ono što se tu pjeva i čita. A ujedno tu negdje imamo i odgovor na to zbog čega je ova poezija na neki način postala gotovo nepoznata spojene svijetu, ona naprosto nije poezija kao i bilo koja druga, koja može da se čita kući, čovjek sam, individualno, da, da je pravilan, na pravilan način pojm i ne može. Nego upravo je potrebno to crkveno iskustvo, ta prava vjera, taj pravi pristup vjeri, gdje čovjek dozvoljava da bude oblikovan po predanju, a ne da oblikuje predanje po svojim sobstvenim mjerilima, samo tu može da se to bogosluženje, pa i sama crkvena poezija pojmi na pravilan način. I zapravo je tu onaj otkrimenski poziv dođi i vidi, najviše prisutan i na najbolji način nalazi svoju primjeru. Toliko od mene, hvala na pažnji ako ima nekih pitanja. Pa, to, to je jedna tema za koju, za razliku od ogromne većine ostalih tema, postoje oni koji su za i koji su protiv. Neko je za to da se sve to prevede i da se čita, neko je opet protiv. Dakle, iz svaka od te dvije strane ima svoje razloge zbog čega je to tako. Mi sad, recimo, imamo jednu situaciju gdje, recimo, hajde, recimo, da pomenemo situaciju u zapadnoj crkvi, u rimokatoličkoj crkvi, gdje je svo bogosluženje, pa i sama liturgija, sve do Vatikanskog koncila koje je održano od 1962. do 65. godine, sve do toga momenta se služilo isključivo na latinskom jeziku, dakle klasičnom jeziku, mrtvom jeziku kojim ne govore šire narodne mase. Dakle, i šta su oni uradili? Oni su preveli to na, dozvolili su da se sve to prevede na jezicima, svim ostalim kojima govore rimokatolici i do kakvog je to rezultata dovelo. Dakle, da li je to doprinijelo buđenju crkvenosti kod tih ljudi? Reklo bi se da ne. Dakle, u toga perioda od 1962. do 65. pa do danas prisutna je velika apostasija, veliko otpadanje naroda od crkve na zapad. No, treba uzeti u obzir i to da njihovo bogosluženje nije ni prilično, ni približno bogato kao naše, da, da je ono bilo kroz vijekove podložno raznim nekim promjenama i ovaj, tako da je prilično osiromašeno i mislim da se nikako ta situacija ne može kod nas e, na pravilan način primijeniti. Recimo ja lično jesam za to, ako ne da se sve prevede, a onda barem jedan značajan dio kako bi to bilo dostupno i ostalim vjernicima koji naravno ne vladaju dovoljno dobro crkvom slovenskim jezikom. Ima još neko pitanje? Ni bratiju ništa ne zanima, mada ja s njima malo počesto a više se im i dosadio. Sad kad me vide s onim osmoglasnikom, to uopšte nema uskićenja i radosti. Dobro, nema niko što ništa da se Zhojnuje всякого istinu, ja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočuju, i mater Boga našego, česnjejšuju herovi i slavnjejšuju, bezravnjenija serafim, bez istjelenija Boga, slova nošuju, slušuju, su dnja veličanje, Slava su i Sinu i Svjatom Duhu nije i prisne u vijek i vijeku. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Otaca naših gospode, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. To da zahvalimo od Pavlu što je izdvojio vreme da nas pouči i da nas približi malo ovim tekstovima velikog posta i kao što je rekao dođi i vidi, tako to i mi vas pozivamo da dođete i vidite. Ove iduće nedelje pređe osvećene liturgije ćemo služiti ujutru od 8 časova u sredu i u četvrtak a također imamo i obogaćen program, kao što reče otac Pavle, bdenja u sredu i u petak. U sredu ćemo čitati ovaj pokajni kanon Andreja Krijskog, dakle sva ona četiri dana prve nedelje posta su i su u, u, celinu spakovana i ona se sad čitaju, dakle, sredu sredu uveče, a u petak ćemo čitati Akat iz Presvetoj Bogorodici u okviru bdenja i, dakle, subotu će također liturgija i sama ta služba biti posvećena predstavi Bogorodici u spomen jednog događaja kada je predstav Bogorodice spasla Carigrad od najezde Arapa i Persijanaca. Tako, eto, Pozivam vas dakle, da učestvujete u životu crkvi, jer se kad približava i samo uz, dakle, crkvu, kako nas ona vodi, da i mi što bolje shvatimo taj veliki događaj Hristovog vaskrsenja. Bože da sada eto svi ostanite da se poslužimo, da se družimo,